Ceturtā nodaļa Ienaidnieks, bailes un cīnītājs – drosme. Nav cita ceļa iepriecināt mūsu iekšējo es, kā vien kļūstot par pilnīgu drosmes paraugu. Garīgajā dzīvē noteikti ir nepieciešama drosme. Jau garīgās dzīves pieņemšana vien prasa lielu drosmi – Te nav runa par augstprātīga, rupja cilvēka drosmi, kurš piekaus otru, lai pierādītu savu pārākumu, bet pavisam ko citu. Šī drosme ir mūsu pastāvīgā apjausma par to, kur mēs ejam, par ko tiecamies kļūt un ko gatavojamies atklāt. Bailes ir negatīvs spēks, graujošs spēks, un mēs esam karēji, kas cīnīsies pret to – Bailes rada tumsa un neziņa. Ja nonāksim piķa melnā telpā, nobīsimies. Taču tiklīdz iedegsim gaismu, tumsa izklīdīs un mūsu bailes pazudīs.